Euh, demain, ça sera encore plus important que ce soir. Euh, ce soir, on a mis ce qu'il fallait d'entrée de jeu. Gaur behar dena egin dugu, astapenetik, eta beharko da oraino gogo gehiagorekin aizan, eta ez dira euh, sinesta aztera tutzi beharko. Je pense que les, powerplay aussi ont bien marché en début de deuxième tiers. Powerplayak ere untsa bildira, dira, bigarren demoraldian, eta ordian Iru, edo lau zerori ginen. Et qu'on est un peu fébrile à ce moment-là, on n'a pas lâché, on s'est reconcentré dans le vestiaire pour... Euh, urbildu dira eta izitu gira, baina atxiki dugu, aldageletan konzentratu gira, irugerren denboraldi abiatzeko. Eri le rest un victoire pour euh, décrocher le titre, nous nous en rest deux. Irabazte bat aski dute titulua okaiteko guk biga behar ditugu. Fizikman, euh, on est... Fizikoki joko altxatu behar dugu, batzuk oraino ahal dugu, beharko dugu, erakotxi hor girela fizikoki. Pour leur faire comprendre qu'on est encore là fizikman.